hadisa, odnosno poglavlje Tejemom, babu Tejemom. Tejemom u arabskom jeziku zna, nastalo od riječi u arapskom jeziku znači kast, tajemum, znači kast, odnosno odanje, usmjeravanje, kretanje prema nečemu. Kao što su u kuranskom ajetu, vola amin al bejt al haram, u suri al majde drugi ajet. Niti oni koji su krenuli ili otišli da bejt Bejtul Haram, kuću uh, Harama, odnosno Mešidul Haram, dok u e, terminologiji tejemum, odnosno šarijeskoj terminologiji tejemum, e, kako ga učenjaci islama definišu, je tahare tur, e, turabije, odnosno čišćenje, čišćenje sa zemljom ili prašinom koje, koje se sastoji iz znači potiranja lica i ruku šaka u nedostatku, u nedostatku vode ili ako postoji, a nije moguće da nije mogućnost da se koristi. Govorimo o tim detaljima. Znači, to, je neka definicija, razumije te definicije koje spominju islamski pravnici. E, Tejemom je inače od karakteristika ovog umeta. Tejemom nije bio poznat, niti je poznat u, u šerijetima prije Muhammeda sallallahu alaihi wa E, njegova mudrost nema sumnje da je velika i ogromna sam propis temuma, a to je njegova koristi i mudrost, a to je da, da ljudi dođu u situaciju da nisu mogućnosti zbog nedostatka vodi e, da, da se očiste, da, da mogu joj izvršiti i badete, ili ako imaju vodu, a ne smiju da koriste iz određenih razloga. <clears throat> Uglavnom temu je potvrđen i Koranu, kuranskim ajetima, i u vjerodosnom sunetu i po ižmalu učenjaka ovog umeta. Znači to je poglavlje oko kojeg nema razilaženja potvrđeno u svim osnovnim šerijskim tekstovima. Prvi hadis koji spominje uh, šeh Magdis u svojoj knjizi Umdetu Lahkam, hadise, naravno, opet da ponovim, znači govorimo o hadisima koji, koji je on izdvojio iz dva sahiha, nastoje da budemo tefaku na lihi, uh, e, iz dva sahiha koji govori o propisima vjeri, znači fiskim propisima. <clears throat> Pošto su dva sahiha, znači Buhari i muslima, u, njima nisu sadržani samo hadisi koji govori o o ahkamima, propisima vjeri, nego halala i harama, nego su hadisi koji obuhvate sva podara, i akidetska, i o ahlaku, i historiji, i siri, i svemu ostalo. 36. hadis, An ranim ibn Husayn radijallahu anhu, Ana رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم kaže od Imran ibn Husayn radijallahu anhu se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio čovjeka mu'tazilan Mu'tazilan mi znamo riječ Mu'tazilan to su ona sekta Mu'tazila vidio čovjeka Mu'tazila vidio čovjeka koji se izdvojio inferada koji se izdvojio od ljudi, kaže lem yusalli da kom nije klanjao sa, sa ljudima namaz, ovdje riječ da sklanjao sabah namaz. Odatle nastala riječ iatizal, atezile, kako nastala ne odatle, da kažem riječ iatizal na arabskom znači da se neko izdvoji i svoje porijeklo imaju atezile sa time kada kada se jedan od učenika Hasan al-Basrija izdvojio iz Halkije Hasan al-Basrija ja znači izdvojio se iz njegove halke, pa je tako nastalo znači, prvi naziv koji je bio na njih, za, za njih to da se odvojili od, od halke uh, učenjaka Hasan Basrija. Uh, e, nastavak hadisa kaže ja fulan ma منعك fil qawm kaže poslanik sam s e, tom ashabu kaže o ti i ti šta te je spriječilo da klanjaš sa ljudima Fekale pa je odgovorio, ja Rasul Allah, esabet mi dženabe, volema. Kaže, o Allahu poslaniće, zadesio me džunubluk, a nema vode. Fekale, alike bi sa'idi, fe innehu je kvik. Pa je mu rekao poslanik sallallahu alaihi sallam, na tebi je da upotrijebiš sa'id, znači e, veđhul art, površinu zemlje, da koristiš površinu zemlje, fe innehu je kvik, to ti je dovoljno. Ravahul Buhariju, bilježi ga Buharija ili Buhari. E, znači ovaj hadis e, ne, ne potpada pod ono, onaj šat koji on spomenuo, a to je da će nastaviti da spomeni hadisem tefeku na liji. Znači koji, koji navodi i Buharija i Muslim i to od jednog save jednog istog ashaba. Pa tako da ovaj hadis znači ne potpada pod šartove koje on sebi uslovio u ovoj knjizi, ali ga je naveo ovdje zbog njegove bitnosti, jer govori o ovom propisu. <clears throat> znači ovo ovaj hadis bilježi samo Buhari, ne ima ga u muslimu. Uh, <clears throat> riječ je o ashabu koji je bio izvojen, došlo u drugim rivajatima pojasno da je, da je u stvari riječ o ashabu uh, Halad ibn Rafi'i. Uh, taj ashab je bio, bio prisutovao u bici na Bedru. Uh, znači ovdje ova riječ je došla u hadisu Alike bis Sa'idi, na tebi je da koristiš said, said znači veđhul ort, znači površina zemlje. E, to ima, e, ima bitna, je vezana za propisi, e, zbog toga jel, na što je ispravno, na što se može izvršiti potiranje prilikom uzimanja tejemuma. Govorit o tome što kada uđemo. <clears throat> znači ovaj hadis govori o tome da ga prepričamo riječima našim, znači da, da su klanjali, ovdje je bilo riječ, kako je s drugim riječ je bilo da, da, da su klanjali sabah namaz, pa kad su završili sabah namaz, poslanik sam Lasalom kada su okrenuo vidio je, vidio jednog od ljudi, jednog saba, a to je halada, da nije klanjao sa njima. I pitao ga je na ovakav, na ovakav liv način, znači nije ga ukorio, nije bio žestok e, i osor u govoru, nego na vrlo na lijep način pitao šta je, šta je razlog pa nije klanjao sa njima. E, pa je odgovor čovjeka bio da naravno zašto poslanik se sad postupio, znači što ne za razlog, znači može biti mnogo razloga zašto čovjek nije klanjao sa njima. E, pa je odgovor bio jel, da, nije, da nije klanjao zbog, zbog toga što je džunup. Pa mu je poslanik, poslanik sallallahu alaihi sallam pojasnio e, na koji način na koji način ili da zamijeni, e, ako nema vode, kako zamijeni ta čistoća, e, čistoća kupanja gusla, ako nema vode. Što je riječ znači, o, ovom, ovom propisu, ovom pogledu, govorimo o tejemama. Odnosno, hadis njega, sa njim se dokazuje da tejemum mijenja gusul. Znači, u osnovi i kao što su u drugim širijetskim tekstima temu mijenja abdest. Ako osoba ne može uzeti abdest, a, a, a može tejemom, znači uzma tejemom. A ovdje je bilo, ovdje u hadisu je potvrđeno znači da tejemu mijenja i da mijenja i gusu. Mada ima i koransku majetu potvrđeno to. Tejemu se uglavnom upotrebljava iz dva osnovna razloga. Prvi je to je od mada nema vodi. Znači da se desi u određenom mjestu, u određeno vrijeme, da nestane vodi i nema vode, a osoba je džunup. Ili žena u stanju hajzaj i tome slično. E, u tom slučaju znači, nema vodi a mora se, treba se obaviti badet namaz. E, isteče namasko vrijeme ako se, ako, se ne obavi namaz i u tom slučaju ako se, ako, se ako se čekalo da se okupa, u tom slučaju znači uzima se TM. To je prvi razlog, znači nepostojanje vodi. E, naravno, vi ćemo drugim 60 da da nepostojanje vodi, znači to zahtijeva da se prvo, e, da, se traži voda. Ne da trenutno kod tebe ne ima uz voda, nego ako ima mogućnost da, ima neku komšiliku, neko, vani, neka česma, negdje se može nabaviti, kupiti, tome slično, znači prvo trebaš tražiti i ako se izgubi, znači nade, očekivao da možeš igdje naći vodu, onda, znači, onda pristupaš uzimanju temama. Drugi razlog e, e, uzimanja temoma, a to je da ima voda, međutim upotreba vode bi nanijela štetu organizmu. Uglavnom zbog bolesti ili zbog velike hladnoće. Znači jedno je zbog bolesti, osoba je bolesna, ako bi se okupala, pouzrokovala, e, povećala bolest, Drugi razlog, e, znači govorimo o drugom razlogu, znači kada imamo vodu, ali, ne, ali zbog, e, zbog bojazni da će štetiti organizmu ne koristimo je. E, drugi razlog, znači jedno je zbog bolesti, a drugo je ako je jako hladno vrijeme i jako hladna voda i ne možemo ju ugrijati. U tom slučaju je dozvoljeno, dozvoljeno uzeti njemu, a ne da se osoba izlaži, da, da se kupa jako hladno vodom, jako hladno vrijeme i da se izlaži time da, da bude i također iz hadisa se razumije i zaključuje da osoba koja Znači, govorim u kontekstu hadisa u kojem je došlo da je, da je poslanik sallallahu nakon što je klanjao vidio, vidio jednog da nije klanjao. E, da ne treba žuriti sa ukorom, prijekorom od, e, određenog muslimana kada ga vidimo na, na ne, da, da neko djelo ne izvršava ili ne radi, a treba bi da ga obavi. Prije nego što, što saznamo poznamo ili pitamo za razlog toga njegovog, njegovog nekog određenog kiksa ili prekršaja koji radi. E, uzimajući u obzir znači da je moguće da ima opravdanje zašto se tako ponaša. Znači to jasno razumijemo iz hadisa, E, da poslanik sallallahu nije požurio da ga kritikuje, e, da bude e, žestok u govoru, strog, nego ga jednostavno pitao šta te spriječao što nisi klanjao sa što je znači, nema sumnje da je vidi lijepog opođenja, lijepog ahlaka poslanika sallallahu alaihi I naravno nama je to pouka kako da se ponašamo u sličnim situacijama. <clears throat> Osoba može biti da je musafir pa je već klanjala, spojila namaze i tome znači ima više mogućnost solucija kada vidim recimo ovaj klasičan primjer da osoba bude sa nama, a ne priključa namazu i ne klanja. Uh, <clears throat> hadis također ukazuje na to da je dozvoljeno da je dozvoljeno i ištihad u određenim pitanjima i to čak za vrijeme poslanika sallallahu za vrijeme njegovog života. A ovdje se vraća na ištihad znači, znači procjenu samog same osobe muslimana, kao što je radio ovdje ovaj čovjek, ovaj ashab, da je on mislio, <clears throat> jer je već toga bio poznat propis tejemuma, on je mislio u stvari da, da tejemum se odnosi, da se sa tejemum otklanja mala hades sagir, odnosno mala nečistoća, a to je gubljenje abdesta, a ne i, da se mijenja gusu. Pa, e, pa, je to njegov bio i i zato nije, nije ni uzeo e, jemu nego, je, e, nego nije klanjao sa njima. Znači, ovo ukazuje na to da osoba na osnovu svog znanja, svojih procjeni da je dozvoljeno, ako je to bilo, za vrijeme, bilo dozvoljeno za vrijeme poslanika sa Lacelem, reći da bude dozvoljeno nakon njegove smrti, da osoba znači, u određenim stvarima, shodno njegovom znanju, procjeni kako da se ponaša. To je što se razumije iz ovog hadisa. Andalusam, Andalusam, Andalusam,